Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju Sektor 3. Današnja gošća nam je Marija Ratković iz Kino kluba Karlovac. Dobar večer. Dobro večer vama i svim slušateljima. Karlovački kino klub je aktivan eh, već nekoliko godina ovdje u Karlovcu, a i glas se pronio i van Karlovca, Karlovačke županije. Članovi Kinokluba Karlovac redovito sudjeluju, rade i surađuju sa svim važnim filmskim festivalima u Hrvatskoj. Pa evo sad da se nekako vratimo na sam početak cijele priče, kako je sve skupa to krenulo sa kinoklubom? Pa zapravo kinoklub je osnovan 1. ožujka 2002. Dakle, sada smo evo navršili šest godina, može se tako reći, ali ključna stvar da je prije svega mi smo krenuli sa video družinom, odnosno kad govorim mi, mislim na one najstarije članove i video družine i kluba koji su i osnovali klub. Dakle, 99. godine osnovana je ta školska sekcija, unutar gimnazije koja se bavila filmom i e, kada su osnivači družine bili četvrti razred gimnazije, maturanti i kada se vidjelo da će se oni dalje nastaviti baviti filmom, a neki od njih to ići studirati, onda se procijenilo da bi se to moralo nekako formalno pravno i napraviti, dakle stvoriti neki temelj i zato se i krenulo u osnivanje udruge dakle nevladina organizacija koja bi se bavila onda filmom. I kao takvi smo mi, evo, već djelujemo u šestu godinu. U Gimazi je tada uređen studio za videoprodukciju. E, o pravom studiju ko studiju ne možemo govoriti, makar nije to uređeno tek 2002. Kažem, e, ta sekcija postoji dan danas, i e, kako se ona razvijala, tako, su se, tako se razvijala i tehnička opravljenost iste, dakle od kompjutera za montažu, kamera, stativa i tako pa dalje. Kako je na početku krenulo, otkud ste prvu opremu nabavili? Pretpostavljam da nije bila to nekakva e, vrhunska profesionalna oprema. Prva oprema <laughs> se nabavila tako da su tadašnji članovi video družine koji su bili drugi razred gimnazije u suradnji sa Kimom prodavali Kimove proizvode na tu na glavnom trgu i od toga su skupili novce i dobrim dijelom kupili prvu kameru koja i dan danas funkcionira i s kojom i dan danas klinici rade. Da vas su neki profesori su isto potpomogli, onako su vas eh, pa, podržali su u velikoj pa mjeri. Mislim, osnivač svega današnji gradonačelnik, gospodin Jelić, i on je pokrenuo cijelu sekciju zajedno sa tadašnjim učenicima prvog razreda gimnazije. A to izgleda da je bilo interesantno da je baš krenulo sa prvim razredom e, gimnazije, tako da ste imali kroz e, tijekom vašeg e, srednjoškolskog obrazovanja vremena nešto naučiti i pa je, oni su tad bili prvi razred i oni su dakle u četvrtom pokrenuli kino klub i to je to sve tako išlo. Ja kad sam došla, oni su bili treći razred e, gimnazije, ja sam bila prvi. Evo. Znači to je već bila onda uhodana neka ekipa? Ono. Je, godinu i pol su dakle oni e, funkcionirali prije nego što sam došla. Ok, tako ste riješili i klubske prostorije. Da, klubske prostorije, dakle kino klub dijeli sa video družinom i voljela, mislim, ljudi na, često brkaju, nije im jasno što je video družina, što je kino klub. Ključna stvar video družine je dakle sekcija unutar gimnazije koja kao takva djeluje i unutar kino kluba jer svi, svi voditelji dakle iz iste i sva tehnika su zapravo iz kinokluba kluba i mi i dijelimo prostorije i sve su to ista djeca na kraju krajeva, mi najviše imamo gimnazijalaca u svemu tome, a jedino što je razlika je to što je u kino klub formalno pravna udruga i to je to koje nam omogućuje da funkcioniramo u kontekstu prijavljivanja na natječaje, financiranja, suradnje sa ostalim udrugama što kao obična filmska sekcija unutar gimnazije ne bismo mogli. A što se tiče e, i prostorija, vi ste skoro uredili tamo mikrokino. Da, mikrokino evo pa sad je točno godinu dana od kada je stavljeno u funkciju, 15.3. prošle godine bilo je otvorenje, tim da nam to mikrokino, moram priznati, još uvijek služi više za našu internu upotrebu i za neke e, ekstra događaje što imamo mimo samog rada, jer zapravo mislim nismo htjeli kretati u to u kontekstu da e, krenemo s programom pa ga traljavo odradimo, nego kad sve to postavimo na noge, nama je cilj da zapravo kroz neko vrijeme, konkretno od 10. mjeseca pa nadalje, to budu stalne uhodane projekcije. Dakle, svaki petak da prikazujemo program koji se ne može baš vidjeti jako lako na kinorepertoaru. A o kojem će se otprilike programu raditi? Programi što sa filmskih festivala do koji možemo doći s obzirom da ne samo ja nego i još moje dvije kolegice stvarno rade na gotovo svim filmskim festivalima u Hrvatskoj i što radi, što volontiraju do e, kinotečnog programa u suradnji sa Hrvatskim filmskim savezom, s obzirom da Filmski savez ima jak program unutar svog kina, Kino Tuškanac. A i naravno, koristit ćemo ga i dalje i za naše projekcije, dakle projekcije naših filmova, premijere, to i e, vrlo vjerovatno cilj nam je dakle organizirati različite tribine, događanja i tako dalje. Ok, evo mi sad jednu malu pauzu pa se onda čujemo. i dalje smo sa našim našim gošćom Marijom Ratković iz Kino kluba Karlovac. Koliko članova trenutno na broj Kino klub Karlovac, odnosno video družina gimnazijska? Video družina, odnosno Kino klub trenutačno broji negdje dvadesetak baš aktivnih članova, kad mislim aktivnih da se ono pojavljuju su, M subotama, kad se i najviše okupljamo za vrijeme školskih praznika s obzirom da je riječ više manje o gimnazijalcima a sigurno tu ima negdje oko 50 članova koji su što studenti, a prije su bili gimnazijalci pa nam se vraćaju pod navodnicima, do isto gimnazijalaca koji onako dolaze više manje kad se pokaže neka potreba kao što je festival koji nisu tamo isključivo da se snimaju filmove, da uče o filmovima, nego isključivo zbog druženja. A mi smo uvijek navodili da nama nije bit, znači nama je film samo povod oko kojeg se nalazimo. Onaj bit svega je zapravo nešto sasvim drugo. A ovako po tebi kako sad izgleda u odnosu na ono vrijeme kad ste vi kretali sa kinoklubom, E, interes mladih Karlovčana, je onako nekako uzloznoj putanji ili je isto kao i, do, i prije ili nekako, ili pada interes pa, za, za ovako bavljenje filmom? Pa ja mislim da je dosta uzloznoj putanji i to prvenstveno nakon tog festivala koji smo organizirali u prošlom devetom mjesecu gdje sam ja vidjela da, da nam se, mislim ne ja nego općenito mi, da nam se ono dva tjedna prije festivala kad se o tome već počelo šuškati u novinama ovamo tamo, pa je pojavilo deset klinaca koji apsolutno nikakve veze sa družinom nisu ili kinokubom prije nisu imali, koji su onako čuli da se nešto dešava i ono došli su da li oni mogu tu sudjelovati. E, jednako tako najviše nam za najviše naših članova dolazi zapravo u 9. i desetom mjesecu, jer kao što rekoh mi smo orijentirani, mislim e, ne orijentirani nego ograničeni školskom godinom, odnosno to je naš kalendar, ako mogu tako reći, i gdje mi početkom desetog mjeseca dakle, organiziramo tečaj koji traje do otprilike 3-4 mjeseca jer imamo termine koji se prilagođuju samim sudionicima i produkt tog tečaja je filmić, dakle neka filmska vježbica koja je kao onda njihov prvi film. A inače mi smo tako i startali sa tim tečajem, jer zime 99. na 2000. Tu prvi tečaj su upravo organizirali kod nas Vedran Šamanović i Ognjen Sviličić, dakle dvojac koji dan danas surađuje na svim Ogijevim filmovima. I zapravo nakon toga smo mi onda sami, odnosno tada profesor Jelić, i e, stari članovi grupe su počeli organizirati te tečajeve i to su sad tradicionalno već naši jesensko-zimski tečajevi kojima regrutiramo i najveći broj članova. I koje su kvalitete potrebne za uključivanje? Jel treba imati kakvu opremu? Ma nema nikakvih ni potrebnih ni kvaliteta ni e, opreme, mislim mi smo ono uvijek rekli da smo otvoreni za sve doslovce. To opet naglašam, mi dakle Film se može kod nas gledat, može se komentirat, može se radit, a možeš doći samo tamo da jel, u subotu ujutro evo ne znam šta bi radio i dođeš kod nas ako ništa družit. Osim tih subota rekoh najaktivniji smo preko praznika, dakle i sada preko ovih praznika uskršnjih i sad recimo imamo to već drugu godinu za redom radionicu animiranog filma koju će ove godine raditi Vjekoslav Živković koji je i pokrenuo dakle M družinu, M klub, dakle bio je jedan od osnivača, diplomirani je animator i prošle godine je produkt radionice bio jedan animirani film koji je dosta prošao, bio je na jedan dosta, onak ne bih rekla velik broj, ali dobar broj filmskih festivala u, u tom kontekstu, dakle djece i mladeži na kojima je sudjelovao i danas, evo, e, dakle, prije tri dana je počela radionica, odnosno bilo je prvo kupljenje klinaca i sad ćemo vidjeti koliko će im treba, dakle trajat će do subote i nakon toga bi bila finale montaža i onda bi isto program. Znači to je ono jedna sedmodnevna radionica ona. Pa da, od subote, od protekle subote do sada, do petka. Da, pa vi ste u stvari dosta ili nekako možda najpoznatiji postali baš prema animiranim filmovima koje su producirali vaši članovi, tako dosta čak i nagrada ste dobili. Je, naš, e, uvijek smo, ja bih rekla, najjači bili što u animiranim, što u dokumentarnim filmovima. I tu pogotovo, evo, dakle, mi imamo uz Vjekoslava Živkovića, naš suradnik je i Neven Mihajlović Cetinjanin, mislim, koji nije toliko u svemu tome ko Vjekoslav, ali i sudjeluje što na našem festivalu, E, što u ovim specijalnim ostalim događanjima koje organiziramo, tako da nam je animacija uvijek bila na dosta visokom nivou, a osim toga Vjekoslavov film Anomija, dakle 2002. prije šest godina, kad je on bio četvrti razred gimnazije, ušao u studentski program Anima Festa, kad on uopće nije ni bio student. student. Dakle, to je bio ono, ko svojevrsno, a ne presedan. Ok, idemo mi sad još jednu malu pauzu pa se onda čujemo kasnije. dalje smo sa današnjom gošom Marijom Ratković iz Kino kluba Karlovac. E, malo pričamo o počecima i radu Kino kluba i video družine e, koji su posljednjih e, nekoliko godina zapaženi ne samo u Karlovcu, nego i širom Hrvatske na festivalima, a i van Hrvatske. Pa jesmo. U početku naša produkcija se više manje bavila dakle, proizvodnjom filmića, od strane srednjoškolaca, nešto sitno je bilo tu školaca koji su dalje slani na razno razne festivale. Kao što rekoh, naš najveći uspjeh je upravo to uvrštenje Anomije u svjetski festival, u konkurenciju svjetskog festivala animiranog filma Animafest. Dok danas, osim produkcije vlastitih filmića, e, naša krucijalna djelatnost je zapravo e, organizacija revije i to revije, revije Hrvatskog filmskog i video stvaralaštva mladeži koja je prvi put organizirana u Karlovcu prošle godine, a do tada je ona funkcionirala prvo u sklopu revije djece, iselila se iz grada u grad i nakon toga upravo zbog uh, uspjeha, uh, dosadašnjih uspjeha i kinokluba i družine, M u radu s djecom, M u vlastitim filmićima, Hrvatski filmski savez koji je su projekta ponudio nam je organizaciju istoga. I kao takva, dakle kao što rekao, Hrevija se održala prošle godine prvi put, Ove godine, osim te nacionalne revije, koja je jedini festival isključivo za srednjoškolce u čitavoj Hrvatskoj, mi ove godine uvodimo novu komponentu, a to je međunarodna kategorija. I u toj međunarodnoj kategoriji taj dio bi se onda zvao Four River Film Fest, odnosno Four River Film Festival ili festival na četiri rijeke. To će isto biti za e, srednju školce. Da, isključivo za srednju školce i kao takav bi se onda taj festival zapravo, nama je cilj da Karlovac stvarno postane meka srednjoškolskog filma i da bude centralno mjesto ne samo u regiji, ne samo u Hrvatskoj, nego u regiji i šire, gdje, gdje će se srednjoškolci moći sastati sa svojim filmovima, jer ono što je isto ključno, dakle, Svaki film koji uđe u program našeg festivala, mi primamo 3 do 4 gosta koji predstavljaju taj film. Dakle, nama de facto srednjoškolci dolaze u grad i nama je prošle godine bilo tu oko stotinjak srednjoškolaca i šitave Hrvatske koji su nosili naše majice i ono što se kaže, Karlovac je bio obojen žutim, je naš festival u vizualni identitet je žuta boja u kombinaciji sa bocom u kojoj je kao filmska traka. A koliko je teško u Karlovcu bilo pokrenuti takav festival, pogotovo sada imate prilično velike ambicije? Pa ne mogu reći da je bilo baš toliko teško jer očito neka baza je postala čim je taj kinoklub naš u Karlovcu sasvim dobro funkcionirao i imao je dakle publiku stalno. Mislim, Recimo, mi smo znali otprilike jednom godišnje organizirati projekciju u Zorindomu koja bi bila puna. Dakle, gledalište Zorindomu bi bilo apsolutno puno. I na ono čega smo se bojali, mislim, ajmo sad, ok, jednom, godinu, jednom na godinu smo to radili, kako će to sad biti tri dana održavati gledalište puno, a sad nam je još veća ambicija, dakle, festival će trajati četiri dana. No, Dakle, taj festival je, ta revija je ponudila osim e, film, kvalitetnih filma srednjoškolaca, mi smo imali razmjerno bogat off program gdje smo prikazali vlak u snijegu, e, zatim Armina i doveli smo čak i gosta, glavnog glumca iz filma. Imali smo i radionice filmova u jednom kadru, dakle sve to skupa je bilo dosta kompaktno i dosta relevantno baš za srednjoškolsku populaciju. Tako da ove godine ja mislim da mi komotno stvarno možemo to još na jedan veći nivo uzdignuti s obzirom u iskustva koje sam stekla u radu na drugim festivalama, kontakte koje sam prikupila, ne samo ja nego i moje dvije kolegice, mogu reći slobodno da ja mislim da ćemo sigurno napraviti jedan kvalitetan program što nacionalnog, što stranog programa upravo temeljem toga. Koliko ste imali prošle godine pristiglih filmova na Pro, prošle godine u finalnom programu bilo 26 filmova i to su bila 3 sata programa. Ove godine nam je u planu napraviti opet 3 sata nacionalnog programa i 2 sata stranog programa. I onda bi tu, dakle, radi se o četiri kategorije. E, igrani film, dokumentarni film, animirani film i otvorena kategorija koja u sebi dakle objedinjuje i video spotove i eksperimentalni film i reklamni film i tako dalje. I isto, dakle, prošle godine smo imali jedan žiri od pet članova, dakle to je bio Leon Lučev, Vedran Šamanović, Majda Rijavec, e, Arsen Ostojić i Vjekoslav Živković ispred domaćina, dok bi se ove godine napravili bi jednu malu promjenu u okviru dva žirija, jedan bi bio za strani film drugi bi bio za eh, hrvatski film. S tim da bi jedna osoba iz ta žirija, ta dva žirija bila jedno te isto, ona bi povezivala oba dva žirija i e, dakle bilo bi onda ukupno deset nagrada, četiri nagrade po kategorijama za hrvatski film, četiri nagrade po kategorijama za strani film, Grand Prix festivala od publike i Grand Prix festivala od žirija, dakle oni bi onda objedinili celokupni program. E, rekla da imaš e, prilično veliko iskustvo sa drugih festivala, na kojima sudjeluješ, kako cijeli kinoklub Karlovac e, sudjeluje, imali nekakvih kontakata sa ovim i drugim festivalima i drugim sličnim organizacijama u Hrvatskoj? Pa ima prvenstveno kroz iskustva nas par koji radimo, jel, dakle od Motovunskog filmskog festivala preko Zagreb, Zagreb Film Festivala, One Take Film Festivala, revija amaterskog filma, Zagreb Doksa, Anima Festa, dakle evo, nabrojala sam 5-6 festivala, ima ih još na kojim baš aktivno sudjelujemo u dakle, užoj organizaciji i e, ako kroz ništa, onda kroz te kontakte koje ostvarimo definitivno kinoklub ima e, koristi. A što se vidjelo u organizaciji naše revije, jer ja mislim da ne bismo mogli reviju na dobrim temeljima napraviti, da nismo imali ta neka iskustva sa priješnjih festivala i od, od printanje majica. Gdje sam ja evo konkretno uzela kontakt od Motovunskog festivala s obzirom da sam procijenila da su i majice kvalitetne, dobre, i mislim super odrađene i zašto onda mi to ne bismo iskoristili za karola To je mislim jedna sitnica, ima ih A što se tiče ove suradnje sa drugim sličnim klubovima, evo koliko znamo, u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko godina osnovano je dosta novih e, organizacija koje se bave baš sa tim e, omladinskim filmom i dakle filmski stvaralaštvo mladeži? Pa naša najbolja suradnja je sa uh, e, FKVK Zapršić, foto, kino, video klub Zapršić s kojima surađujemo pa dugi niz godina od samog osnutka, još čak dok nije bilo kino kluba, nego još u vrijeme družine. Jako dobro surađujemo i sa studijom kreativnih ideja iz Gunje, koji isto imaju svoj omladinski klub velika što se tiče tih nekih, ja bih rekla, amaterskih klubova, odnosno ja ne bih rekla klubova, nego recimo jako dobru suradnju imamo upravo sa revijom amaterskog filma, čiji program, dječji program sama i uređujem i gdje kombiniram dakle filmove što sa naših festivala, što sa ostalih, dakle te, te dječje filmove i gdje smo napravili neku, mislim, ja bih rekla jako dobru suradnju s obzirom da i izmjenjujemo filmove, dakle oni su više orijentirani malo na nezavisne autore, dok smo mi orijentirani baš na kinoklubsku suradnju i svakome fali nešto od toga, pa to kombiniramo. To što se tiče te ostale scene. Ok, mi još jednu malu pauzu pa ćemo onda prema Yes, it came from outer space to fill the world with terror, to bring you unforgettable suspense. What was it? Where did it come from? Who were the all powerful creatures it brought from outer space? And what did they want on Earth? tiče tako nekakve medijske promocije, nekakvog izlaska prema van, prema javnosti, na mislo mi sada prvo pada Karlovačka televizija Četiri rijeke, pa imate li kakvu suradnju sa lokalnom televizijom u Karlovcu i općenito s nekom drugom lokalnom televizijom ili možda sa nekom od komercijalnih televizija ili javnom? Jedino što smo radili sa Četiri rijeke bilo u tom kontekstu da su Četiri rijeke bili naš medijski e, pokrovitelj i moram priznati da smo prilično dobro popratile za vrijeme trajanja festivala, a i danas kad promoviramo naše projekte, oni stvarno to medijski prate. Što se tiče, što se tiče ostalih televizije, nemamo ostvarenu neku suradnju, osim recimo e, ako bi se moglo osvrnuti na tiskovine, gdje jako dobru suradnju imamo sa Karlovačkim e, izdanjem Večernjeg lista, gdje nas oni stvarno dugi niz godina prate naš rad. Naravno tu je i Karlovački tjednik. A što se tiče radija, ono, suradnje je jednako tako jako dobro. Na koji način se mogu vidjeti filmovi koje je napravila vaša video sekcija unutar gimnazije, odnosno Kino klub Karlovac. Filmovi se mogu vidjeti na DVD-u koji je izašao prije godinu dana povodom petogodišnjice Kino kluba. Je napravljen zapravo svojevrsni presjek ne samo najkvalitetnijih radova, nego i radova koji su bili najbolje primljeni kod publike što na festivalima, što ovako na našim razno raznim promocijama i događanjima. A to je općeniti u stvari problem ne samo Karlovcu i vezan za baš kino klub, nego općenito hrvatsku cijelu ovu tu malu nezavisnu ili amatersku produkciju koja tako teško pronalazi kanal, put do neke e, šire javnosti, šire publike. Osim, znači, filmovi se prikazuju na festivalima ili ovako distribuiraju putem DVD-a, pa na projekcijama opet po nekim klubovima ili Ali ja mislim, mi smo zato i krenuli u tu reviju koju organiziramo, ali ja mislim da je takva jedna stvar ne samo Karlovcu, nego i cijeloj Hrvatskoj potrebna. To je jedino mjesto u Hrvatskoj gdje srednjoškolci mogu prikazati svoje, e, isključivo srednjoškolci, dakle recimo evo i na Rafu oni mogu prikazati svoje filmove, ali ovo je mjesto gdje se isključivo srednjoškolci nalaze, gdje mogu komentirati svoje radove, gdje mogu dobiti feedback od e, eminentnih stručnjaka na području filmske umjetnosti. Dakle, tu sam pobrojala i što se tiče i žirija i što se tiče nekih uvaženih gostiju. Dakle, bili su nam recimo prošle godine je to bio gospodin Petar Krelja i bio je za cijelo vrijeme trajanja festivala koji ja mislim definitivno je jedan od najvećih hrvatskih dokumentarista. Zato mislim baš, zato smatram da je ova revija kao takva definitivno potreba ne samo Karlovcu nego i cijeloj Hrvatske. A koristite li ove internet servise razne tipa youtube ili neke slične koji na neki način su nadomjestak e, ovoj klasičnoj televiziji. Planam je u budući nešto iskombinirati sa YouTube-om baš zbog toga koliko je raširen među mladom populacijom, a poglavito među srednjoškolcima su i ovi ostali festivali baš sve više se orijentiraju na taj YouTube, pa i mi onda očito moramo slijediti trendove. Ok, vjerujem da ćemo uskoro vas gledati preko neke internetske televizije. Evo, e, mi smo na samom kraju e, današnjeg druženja, možeš samo neke planove za ovu godinu pozvati, eventualno slušatelje e, da se pridruže nekoj od vaših aktivnosti? Pa dakle, evo, u tijeku je ta uskršnja radionica koju sam spomenula, jednako tako, dakle, uskršnja radionica animiranog filma, jednako tako Prošli petak smo imali e, projekcije filmova za klince u McDonald'su, imamo ih i sljedeći tjedan, sljedeći petak odnosno, jer s McDonald'som isto smo, imamo jednu jako dobru suradnju duži niz godina. Krucijalni događaj je taj naš festival i ja bi ovim putem stvarno pozvala sve zainteresirane srednjoškolce što, koji su zainteresirani što za organizaciju samog festivala da nam se pridruži, ali mi imamo jedan dobar volonterski tim. A s druge strane i oni, ako imate neke filmske uratke, da pače, rok prijave je 15. E, lipanj, e, natječaj je već raspisan, prijemnicu možete naći na web stranici www.hfs.hr. Prijavnice se dakle šalju upravo na adresu Filmskog saveza koji je naš suorganizator, dakle Hrvatski filmski savez, Tuškanac 1, 10.000 Zagreb do 15. lipnja. Poštovani slušatelji, slobodno šaljite čim prije da ne bude prekasno vaše e, video uratke, bez obzira o kakvoj se kvaliteti radilo. To će na kraju žiri i publika odlučiti koliko je to dobro, kvalitetno i zanimljivo. Marija, puno ti hvala na današnjem hvala druženju. Hvala vama na pozivu. Ja vjerujem da ćemo se čuti još negdje oko vašeg festivala ili ono pred festival ili nakon festivala u svakom slučaju. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večeras. Slušajte nas idućeg utorka. Do slušanja. Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.